Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'ad Masini Masini tamarin keling malagi na sebab pamasin ang pangalatala irat di si subuh masuk pulo na asira ulam abaraka e eh. ulam malagmi e eh. ulan samalang ulan nonroy e pangalatala patambulo-pulo yung eh. kurdu pamasin na lauridi ilan na iya e subuh masuk pulo e asira subuh naso na salasa milang pasambungi e yaro pembicaraan mengenai aku nama lagi eh angkali di eh ayat melo pelatuki eh ina itu poliki suratul arab ayat 200 apa lima kedanai pengalah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون Ariko ibacai aku ramal biye. Pastami ulahu ingkalinga madicing, aring kalinga ko tulim madicing. Wa ansitu nania amakko ko lalakum turhamun. Seriku mengi eh muria masih kuritu. Iya iya we eh ayah malbina pengalat arah napa guru ki telai ada ada nak baca ya korang ni eh? nari ko angka tahu mak baca korang dia naud ding i eh, temuruka naya kia napa ni taki pengalah tahala mak kade aring kelinga ku si bawa madicing dan ya bawa maring kelinga si bawa madicing amak ku tuku aja ah, Muakkah bicara lain. Eh? Nah eh, sebab setengah tahun ni ia ronarikku. Engkau tahu mak baca korang pada ilona lah, narikku mak bicara. Eh. Magi nah sabah nak baca i ayah ia ro eh nak tahu pengalah taala. Silena aku ramal bi e iya nak penurung ngeki ibi umat selengi melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pengulut Jibril. Jadi nareko engkau tahu mak baca aku ratu sedeta. Eh, deh kena wedding. Eh, ini tu mak cerita lauk urus din. Ya kamu lagi pelik macam cerita. Eh, baik sekali benda mesti eh lo kaki macam cerita. Narik ku bertengenang itu eh, nak cerita agama. Ya mana ku cerita agama? Eh cerita, eh bicara. Betul mereka yang nama mesti gini nak yakin. Ya. Ah, jangan ya, terpeluk pisah. Tapi narik ku kata mak macam yang kelinga ya ro. Ah, nggak nama macam. Na sama na mo to maling keling es to ngetong na ta to apa na longa. Pulo si sirjan na pungala talan sa na ri kuying keling si dia tau ma baca akurang. Hmm. Eh tentu angkau dingi pa akur maka dia apa ku na pu pungala apa ku na baca yero eh eh ayah ani yero na baca eh, ayat mengenai suruh kena baca yero tahu eh ayat mengenai rana ke yero na baca eh hina itu bahana me ing kelinga ayat mengenai suruh ke tentu cak diri oti eh. ha na ku ing kelinga ayat ayat ia mengenai eh, rana ke tentu eh me tahu oti eh jiji makrar eh kena na nerolong lah. pangala taala maring kaling ki istama abot tanak maring kaling ko si bawa madici di min kaling abawang ya pa ba ang kata tu yang kaling ato mangaji itulah yang kaling ato mangaji yang kaling ami dari para makalala na baca ni ke itulah istama ah Tolong keling malbi. Entah tu. Eh, biasa. Hadis nama bintu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang kelingan. Perlu kembali ke mak kedai. Nariko, entah tahu masuk panjang. Kimi sigi eh, nang kau kimi sigi eh, nama tengah kau baca kurang. Eh, oru oru ijo sadam. Ah, jadi berarti mak kedai dia nak disiganggu tahu eh ya rumah baca akorang, mak baca mati ha akorang, ya rumah sempajangi, mak sempajang mati ha. Ah, jadi setelah tangan ya ro, eh mak baca akorang si dito pakai siwiang, ya rumah sempajangi si dito pakai siwiang dia nak ding si ganggu kur itu. Eh, naya kia, ada beberapa kenyataan iya melo eh, bicara ngaji ilmu subuh ya mak kedai biasa ya ro narik ko oh, Betul na. Eh, kita kau mengaji. Iro kenyataan na. Di dikit gali di. Eh, iro tahu dia antum mengaji. Dikit gamarin kelia. Magi. Eh, nasabah di jaji sandan na iro. Leput tu mengaji. De, nama rupu je jadi nama kesibat dia tamin kelingai. Ah, na yakin ya si tawat tangan na. Ah yaro ayana pengalah ta'ala ya wa da aku dal quran pastami ulahu an situ la lakum turhamun ayro ah, eh, terutama nariko angkasi di kejadian nama baca aku la tawe eh aja aja lalu kesi nah tuli tu mana nak bisa de yaro kejadian mengaji tawe eh, bertanak sida cara eh biasa di acara tu mak selenge selalu ada eh pengajian ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Nah ya kia ya. kebanyakan biasa tahu eh mereka dibaca Al-Quran malah di eh di nak tu mana di nering keringa. Ada perlu macerita. Maka apa jadi lupa uh, eh, sahaja macerita. Ilal naruangan macerita. Eh. Nenek cerita di sisi gaga hubung-hubungan si bawa eh, agama si bawa agai pendik jaji eh, cerita bisnis na na bicara ya dia cerita politik na bicara eh padahal dia eh, maka dia pengalat Allah baidah kuri Al-Quran pastami ulahu wa ansitu la'allakum turhamu iji perlu ye eh paham ini cing maka dia yang keperintahan pengalat Allah maka dia nari pemengaji eh, eh aring keling mari ke ki atumani ki nania amakoki na sama iro nange eno ya ko matra mangaji tau e eh. na tuli tumaru kato pa idi e eh, wedi jaji turun pamasian pangala taala e gang kami koros deta de na serubung ki di pamasian pangala taala <laughs> ada sebab lah, na sebab de tapi juh kai di perintah na pangala taala Wida kuri Al-Quran Pastami ulahu Ansitu alakum karun Dari kibaca korangnya Aring telinga merece ah, eh, Kau ni niat tumani ko Memuari muri amasik Ha Dari ko teli Eh tumuruk tu ni Dari ko Letomia bicara Letomia Eh itu tu tu Ha Imane sini Eh tumuruk tu Mari kelinga Perlu mana ni Perhatikan ni eh. Ini sini no masalah lenge narik kumang aja kita we aja tosi nanti sapa cerita lain sini tomarik teleng malbi eh aja kange eh? lisan na aku ramal lebih eh maka dari pengalat tala Rilana surat Isra ayat 22 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا nakipanurungi pole kurituri akurang lebih eh ma huwa shifaun anu iya wedinge mancaji kuritu pabura papasau warahmatun nenia anu wedinge mancaji pamase lil mu'minina mas risininna atau matepah wala yazidu zalimina illa khasara nanti nak tambah yang itu kebawangin alena ina ritu tu mapak dua risi yang pengalah ta'ala tu pak dua yang pengalah ta'ala dia nak tambah kuritu sangat dinna arugi ngemih Mangi na rugi na sabana pa duwe po nga Allah Ta'ala eh denak de denas ngi makadero aku ra malabi anu pulo si pangala ta'al denang al denang ngi piwi si ba madi cengero aku lengenna aku ra malabi eh nasengi makade yero ya Muhammad ni bi bumi je jina pa duwe nesen na pangala ta'al amma se agitala sifaon yanaritu pak bure di sininna lasa lasa Piyeh Inan niat Makutu paru Pak murtui Eh risi aga igana Penyakit jasmani Eh maya tu Hadisatna Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ah. Eh Birita yaki Makadai Nareko Nareko malasa لو سيريت ملاسا أنك في دير سنبي تما كنارك لو ito malasa Ilo doang dari pengalah Ta'ala Dengan cara membaca Al-Fatihah tujuh kali Tak baca suratul Fatihah Wek na Nah lo doang Iro roto malasa seri pengalah Ta'ala seri komengi Nama sita ipi disingi ko itu ipak japa paimang Seri pengalah Ta'ala Iya iya nah, jadi angka ya rona penuh pengala ta'ala si wasiwa rilna kurangnya ayah-ayah eh, eh iya wadding yang manjaji kuritu eh pak bura tanya bawa pak bura jasmani nah yang kata utama pak bura rohani mega senna ya, iro ayah-ayah na aku ramal di eh nabi reki kuritu eh pak pelita dan niya pengajak lori di manang umat selangnya eh. Serikom mengina wediki mabela puli risininna yero lasa-lasa ati. Ada kange lasa-lasa rohani, lasa-lasa ati biasa angkat kuri di nomor sit di asakai di pengalat taala. Aka pirikenge di pengalat taala. Eh nomor dua menderita rei di angkerana atita itelah rasa amuna pekang yang situ letai ipawe ilanan ia e ketimuta letai angkai ketita nomor telu menderita angkai yaro itelah kedi ilanan atita nomor apa menderita yaro ilanan atita ipujelat de yaro mak beli belah eh Mungkin itu yuruh kerana kita ibu jilat Dek yuruh eh, Pulpuri mondi pada terupa tahu Yang tak mungkin itu yuruh kerana kita ibu jilat Dek yuruh beli beli dan seterusnya dan seterusnya Ya mana ya termasuk penyakit-penyakit hati Penyakit-penyakit rohani Eh yang tepat burana di dalam korang ni Yang hari itu ayat-ayat ia penasengi ade sanna nawaddi mabballe tawwe ade sanna nawaddi e eh, makaddi eh. tawwe ade sanna nawaddi mappopuri mondi tawwe eh. dan sebagainya dan sebagainya ayo ah, ya, maksanna ya, ya. ega e yang ketiga suratul hujurat e seri ari ayat qur'an antara makdani pengalat ala ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa aya kuno khairan minhum dan seterusnya e eh, sinin nauma tepe ajak lara nasi pandangin ti si diwawang e eh, loris diwawang nasi bawa di jaji ya so tu e i irita mariawe mani cing irisi na pengalah tala ane cek pengalah tala pekini iya makuang ilasa hati ya ro eh, lah, ya, pandangin tingin padahal narupa tau tong malas setengah ton atina. Lah Yero tu pak beli ni ayak ayak na pengalah taala tu malas atina. Nai tani mak kade mapakui mapakui. Nasa karmo pikur itu. Yero ya, tu mak di tu malas setengah ton atina. Ya, Yero tu pujengi eh mapupuring mundi tu malas atina. Ya, Yero tu mapujengi mak beli tu malas atina. Ya mana nai? mengasan hari lana aku ramah lebih ekor itu eh papa ita papa ngaja mengasan nak ayah ayah nak penurung ki pengalah ta'ala iya eh em, em, macam ini ribu kok mana nganu mapa koro nanya koromai ancaman ancaman na pengalah ta'ala papa bitau na pengalah ta'ala sinin na topi kok ini iro nangi lasa-lasa mapa kuang iro ya, so egeji sekton na na rekomelo iri guri aga kuri tu tampu na akora mabi e eh, insyaallah wadingi terhindar ki pole risinin na itala e eh, lasa lasa ati dan ni ya eh, ha, na reko dia malakingi iro engke Riralna sege igana deset Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ditai mancaji ro e akuram lagi e eh, apa sah boleh sini eh lasa lasa eh jasmani lagi telah pamase pamakai pengenal telah mahu sifatun warahmatun iya buat dingi mencaji apa sah sifat tak bura warahmatun niapa masih betul nak iya ro ayat ayat nak kurang lebih eh tinggi manca di pamas ya lori yang mana na tahu eh ya. khusus na lori yang mana na sini na tu mata eh tu meto eh, ilir pengalat ala nareko ina pojuk kemana ngekor itu sini na eh aga na tampu aku ramal bi eh koromai syariat koromai pasurung dan ni apa pisangka inawit din na kurito na pagaw tiral na atuotuong dilino na nasabari ni nalaba nasabari ni nariberen di pangalata ala e apalam na e garilino e betangin na e e, e, e yalit pa mas e di pangalata ala berupa apalam ini e, ni asalamakan mati di akhirat insyaallah akhirnya telah e pamase Pula si pengalah ta'ala Neji Magabi Terutama ilan na iya be Ulan tamalang Idi umasar langi Magabi Magabi tana lah. e eh, famege baca kurangi eh. e famege vitali e eh. yero aga yero e tampu na kurangi e famege maring kalinga aga na po yero ante guru tante guru taki mesigi e ripijunna aya aya na pengalatara sebab aya aya na itu pengalatara pernah terangkan na rekomendri imak pidato kifudungi dia tu ya, ada lesen di naya ya no pengala taala si bawah hadis an nabi tamam sallallahu alaihi wasallam na ro hadis an nabi tamam sallallahu alaihi wasallam ma mega to yo ya romanjaji papanasari sininna aya aya na kurang lebih aku ni kapange sining tumaring kurang lebih eh eh papur ni ye ya, we urayaku mengenai aku kurang lebih eh memori pengala taala si matanin dikibaje kuritu nan niat gau kangi sinin na isat na nan kaji tongat tongan na pak bura lau pada di mana pak bura sila rasa atie nan niat rasa rasa jasmani nan niat mancetik itu pamas ya na sebari gau kena sinin na kandungan na aku ramal lebih eh untuk mau penerino tolak beri akhirah wabillahi taufiq wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.